Leon kai alopex kai elaphos Leon noseas egeito en pharangi tei prosphilei de alopeki hei prosomilei eipen ei thelis hugiana ime kai sden ten elaphon ten megisten ten eiston drumon oikousen tois glucesi su logois ex apate age eis e mas heiras. Epithumo gar autes encaton cae cardias. He de aloopex apelthusa heureten elafon scirtosan entas tas hulais. Prospaisasa de autae cae chairen eipusa efe. Agathassoi elthon menuzae, oidas hos ho Basileus hemon leon geiton estimoi. Nosei de kai estin engius tu thneiscein. E buleueto un poion ton therion met auton Basileusei. E fede hoti sus men estin agnomon, arctos de nothros pardalis de thumodes, tigris alas doon. He elaphos agiotate estin eis basileian, hoti hupsele estin to eidos, pola de etes dee, to ceras autes ofesi foberon, cae tisoi soi lego, e cur othes basileuein timoi est ai protei soi e i al euxai moi speudusei me palin me sdetesei creis de gar me sumbulon en pasin eide e muotes graos accuseis sumbuleuo cae se elthein cae prosmene in teleutonti autoe putos eipen he alopex tes de honus et tu forte tois logois kai elthen eis to spelaion me ginos cusa mellon ho leon de e formesas autai en spudai ta ota monon tois onyxin esparaxen hede tacheos espeuden en tais hylais kai hemin alo tas heiras e hoti eis maten e Hode leon mega bruchomenos estenaxen limos gar auton eike kai lupe kai hikete we ten alo opeca ec deuteru tipo jesai kai do palin tauten agagein hede eipen chalepon cae dyscolon epitateis emoi pragma, hal homos hupurgeesosoi, cae de hos icneutes cuon epecoluzei, plecusa panurgias, poi menas de eperuota ei eidon elafon hei magmeneen. Hoide de edexan entai hulei, heure de auten catapsuchomenen, kai este anaidos he de elaphos holotheisa kai frixasa ten haiten eipen o katharma alla uketi heurosa in me eide kai plesiaseis moi us de eseis eti allus allo pecis tus apeirus allus poiei basileis cae erethisde. Hede eipen, huutos anandros ei cae deile, huutos he mas tus filus hupopteueis, homen leon tu o tos crateesas emele sumbuleuein cae entolas soi dunai perites telicautes basileias, Hos apostnei skon syde ud knisma cheiros arostu hupestes kai nun hu persei pleion e kainos zu mutai kai basilea ton lukon selei poiesai hoi moi poneron despoten al elsei kai meden potees kai genou hos probaton omnum igar soi eista fulla panta kai pegas me den kakon pathein para tu leontos ego de mone soi du leuso hutos apatesas ten dei laian epeise deuteron elthein epei de eisto spelaion eis elthen homen leon deipnon eike pantata osta cae mue cae encata autes catapinon. He de alopex heiste ecei horosa, cardien de ecpesusan harpas dei lathraeos, tu copu cerdos tauten fagusa. Ho leon hapanta ereuneesas, monen cardien epes de Allo de me kothen sta theisa efe, haute alethos kardian uc eichen, me eti deetei, poian gar kardian haute eichen, he etis dis eis oikon cae cheiras leonton eizelthen, hoti hotes philodoxias eros ton anthropinon nun epitholoi, caitas ton kin dynon sunforas u catanoei